الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بان ياكم حميد الله سبحانه وتعالى وكم سليان وكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa funga kama ambavyo imefaradhishwa funga kwa wale waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja hukumu ya funga katika aya hii hukumu yake ni faradh kwetu sisi waislamu kama ambavyo Allah alifardhisha funga kwa waliopita kabla yetu lakini Allah tabarak wa taala ametaja lengo na makusudio ya kufaradhisha funga kwa nini ameifardhisha funga la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ana malengo maalum kupitia ibada hii ya funga Allah amekusudia kwa atakayefunga funga hii ya Ramadhani imanan wa ihtisaba kwa imani kabisa kafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatekeleza yale ambayo ni katika wajibati kutekeleza yale ambayo ni katika mukammilat katika mustahabat basi baada ya mwezi wa ramadhani kwa kuwa yeye ndiye ambaye ametuumba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al al khabir basi Allah subhanahu wa ta'ala kupitia haya kupitia funga na yaliyomo ndani ya funga Allah subhanahu wa ta'ala amefahamu kabisa kuwa mwanadamu au muislamu atapata sifa ya takwa sote kwa pamoja katika majlisi ya leo na kesho tutataka tujikumbushe sifa za almuttaqun sifa za wenye kumcha Allah ili tukiwa tumo ndani ya Ramadhani tujitathmini sifa hizi tumo katika kuzichuma twajipamba nazo tukiwa tunafunga na je baada ya ramadhan je sifa hizi tutakuwa nazo ili sote kwa pamoja tujiridhishe kwamba baada ya Ramadhani ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani tukiendelea na sifa hizi basi sisi itakuwa tumefaidika na funga na lile kusudio la Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa limetahaqqaq kwetu limepatikana tutaanza kuziona aya za mwanzo katika suratul baqara yaqulu subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الف لام ميم الله اعلم بمراده سنيت هذه الحروف المقطعه الف لام ميم الف لام را كاف ها يا عين صاد صاد قاف نون سنيت الحروف المقطعه حروف زينازوسوما كما زيلفو كما vile unaweza kusema phd الحروف المقطعة S L P الله أعلم بمراده الله نمجوزي وحرف هزي نآية كتك القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه الله نسمى هي قرآن كتاب كتاب وماتو لا ريب فيه هكينا شك بنياك hakina iwaj hakija kwenda kombo hakina mazonge mazonge ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah anasema hivi hawaizingatii Qur'an yaani kwa nini watu hawaizingatii Qur'an hali ya kuwa Qur'ani imeteremshwa watu waizingatie kitabu na anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara liyatadhakkara ulul albab hichi ni kitabu mteremshiwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam tumeteremshiwa sisi kitabu ambacho kina baraka ndani yake lakini Allah anasema liyadabbaru ayatihi lengo la kuteremsha Qur'ani watu wapate kuzingatia aya Qur'an waliyatadhakkara ulul albab na watu wenye akili wapate kukumbuka wawaidhike wenye akili kupitia Qur'an kwa Allah anasema afala yatadabbaruna alquran law kana min indi ghairi llah lau hii Qur'ani ingelikuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ingelipata ndani yake tofauti nyingi sana mgongano wa mawazo wa akwale kwa nyingi kama vile katiba watu wakuta watu wenye akili labda 320 madaktari maprofesa wanatunga katiba alafu baada ya miaka mitano yatakiwa ifanywe amendment ifanywe marekebisho sababu ni mawazo ya wanadamu lakini Qur'ani si mawazo ya mwanadamu si maneno ya mwanadamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala dhalika alkitabu la raiba fihi ni kitabu hakina حكينا ndani yake hakina ikhtilaf hakuna تعارض katika Qur'ani hudan lilmuttaqin ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'ani ni mwongozo kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni hidayah khasa kama ambavyo ni hudan linnas shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas Allah kula sana ni mwongozo kwa watu wote wacha wachamungu wasiokuwa Mungu walevi wahuni Qur'ani ni mwongozo watu wote waislamu wasiokuwa waislamu Qur'ani ni mwongozo huda linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan lakini hapa Allah anasema huda lilmuttaqin hii inaitwa hidayah khassa au alhidayah almuqayyada alladhina yu'minuna bil ghaibi almuttaqun wenye kumcha Allah Allah akataja sifa akaanza kutaja sifa zao alladhina yu'minuna bilghaibi ambao wanaamini kwa ghaib wanaamini yale mambo ambayo hayaonekani alghaibu ni mambo ambayo yameghibu ni mambo ya ughaibuni na muamini Allah naamini moto naamini pepo naamini malaika unaamini kesho kuna adhabu kuna neema hujaona macho yako hayajaona kwa hiyo wenye kumcha Allah sifa za wenye kumcha Allah wanaamini ghaib wayuqimuna salat lakini pia wanasimamisha swala maana anaiswali swala vile inavyotakiwa kwa arkan nguzo zake wajibati zake mustahabati zake kwa shuruti zake kabla dhalika kuswali sala ndani ya wakati kuswali jamaa hususan kwa wanaume ni katika maana ya kusimamisha swala na kinyume chake ni wale watu wanaoswali swala zao hawazijali wailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun wale watu ambao swala zao wanazipuuza wanapuuza kama watu wengi wa mjini adhana itaadhiniwa mpaka ikama yeye yupo tu yuko dukani tu au atia story tu alafu bado ataka kwenda chooni uko Manyema uko Mtoro bado ataka kwenda chooni yani yote lakini bado ataka kwenda chooni kujisaidia kwa mpaka ukaingia chooni ukatoka na salamu ishatolewa uswali peke yako ndio maisha yako ya kila siku kwa iqami sala na kuiswali swala ikiwemo kuiswali swala katika wakati wake na kuiswali jamaa kwa wanaume uswali swala jamaa kwa wanaume ni faradhi ain isipokuwa kama kuna udhur hizi ni sifa zenye kumcha Allah tabarak wa taala kwa hiyo utajiongeza mtu amefunga alafu haswali kabla ya funga inawezekana tumepewa mawaidha tazawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Khutba inawezekana zilitangulia kabla ya kuingia katika funga yatakiwa tuchukue zadi tujiandae na kujiandaa ni kujiandaa na kumcha Allah ukiingia ndani ya funga una nashati ikiwemo swala sisi hatuwezi kujadili jambo la swala kwa sababu kuacha swala inda salaf ilikuwa ni alama ya wazi kwa mtu huyo si muislamu ndio maana hata wale wanafiki ilikuwa ili wajulikane kuwa ni waislamu basi waswali lakini wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas ukisimama kuswali wanaswali kwa uvivu lengo nini waonyeshe watu kwa maana sisi ni waislamu sababu bila ya kuswali ungejulikana si waislamu kwa sifa ya pili imetajwa hapa ni iqami sala ukijiona wafunga huku waswali yani wewe ile sifa ya takwa huna ile la'allakum tattaqun hujaipata kabla ya funga na huku wafunga hunayo sifa hiyo ukijiona baada ya ramadhani ulikuwa waswali baada ya ramadhani ukaacha kuswali jua ile la'allakum tattaqun kwako haikupatikana sababu lengo la Allah baada ya ramadhani wewe uwe ni mcha Mungu uwe ni taqi na wenye kumcha Allah wanasimamisha swala sasa so, ukiona baada ya ramadhani umeacha kuswali manake wewe ramadhani za kupita tu الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونكم شاء الله الله نتاج صفاته ومما رزقناهم ينفقون نباذي يتلفوا رزق ونفتوا الإنفاق ونتوا نفقا إما نفقا زواجيب كما في لكتوا نفقا وفاميليا يكو كيو وتتواكو katika nafaka ambayo ina nguvu zaidi wajibu wake ni wa nguvu zaidi ni nafaka yako kwa mke hata kuliko wazazi wako mtu hana wajibu wa kuwalisha wazazi wake ila ikiwa wazazi wake hawana uwezo lakini wewe kumlisha mkeo ni wajibu tena nafaka yake ni akid kwa nini kwa sababu ni mukabili wa starehe unaipata kwa yule mwanamke kisha nafaka za watoto wako ni za wajibu kwa wazee wakiwa hawana uwezo naam wazee wako utahitajika wewe kuwasaidia na kuwasimamia wakiwa na uwezo basi tabakia tu ni mustahabati bwana mzee nimekutumia kidogo hiyo utaongezea mzee nimekuletea saruni hiyo mkubwa mmekutumia kadha ikiwa wana uwezo kutoa kwa wajibu na kutoa katika sura ambayo imependekezwa na sheria katika kutoa kwa wajibu ni zaka watu wenye mali wenye uwezo watakiwa watoe zaka kwa tafsiri ambayo au pambanuzi ambao hutolewa katika zaka hatuwezi kutaja ukitaka kujua kimfano tuko watu wenye mali hizi auraq naqdiya pesa au biashara ikiwa una pesa imefikia kiwango sawa na gramu za fedha 595 alafu kiwango hicho kikazungukwa na mwaka utakao ukitolea zaka kuchukua kama fedha ni 1012 gramu moja zidisha kwa 595 ukipata hiyo kama milioni saba na kitu ukiona una kiwango hicho ima benki au nyumbani umekieka na kimezungukwa na mwaka mzima tukokitolee zaka zaka yake hicho kiwango cha hela gawanya kwa 40 kuanzia hapo kwenda mbele gawanya kwa 40 kila milioni moja ni elfu au una duka toka biashara ilipoanza ima ulianza kwa kiwango hicho ambacho kinalingana na gramu 900 595 ya fedha au ulianza chini ya hapo lakini katikati kiwango hicho kikapanda wakati kilipopanda pale kuanzia pale kipiga hisabu ikafika mwaka hata kama kilianza kiwango kidogo lakini kikaendelea zaidi hapo utakiwa ufanye majumuisho mwisho wa mwaka ya biashara yako hizi bidhaa zote zilizopo hapa nikizijumlisha thamani yake yalingana na gramu 595 ya fedha ni zaka zaka nyingine ni za ngamia za ng'ombe za mbuzi ngamia wakiwa tano mbuzi wakiwa 40 ng'ombe wakiwa 30 au watu wa kulima, ukalima siku ya kuvuna ukapata kiwango cha wiski tano ambao sawa na pishi 60 ukichukua pishi 60 kama ni ni mbili labda 0.5 au 0.7 itegemea na ile pishi ni sawa na kilo mbili na kitu utazidisha kwa 60 utapata kama ni e, kilogramu saba na kitu ingine saba hamsini siku ya mavuno utatolea zaka au watu wa migodi siku mgodi wako ukatema usitakiwa utoe zaka na ufafanuzi mwingine lakini kutoa vile ambavyo umeruzukiwa na Allah ni katika sifa za Allah subhanahu الذين yu'minuna بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما walladhina yu'minuna bima unzila من قبلك وبالآخرة هم يوقنون qablika wa bil akhirati hum yuqinun sifa nyingine ni kuamini Qur'an ambayo lina maelezo marefu hicho ni kitabu cha Allah ukakisoma ukajifundisha yale ambayo ni ya lazima katika maisha yako ikawa ndio mwongozo wa maisha yako lakini kuamini vitabu vilivyotangulia pia ni katika sifa za wenye kumcha Allah wabil akhirati hum yuqinun hii sifa nyingine wenye kumcha Allah wana yaqini na akhira yaqini ni elimu isiyoingiliwa na shaka ijapokuwa wasiokuwa waislamu haswa almalahida watu ambao hawaamini juu ya uwepo wa Allah umetufanyia tashwishi sana za itikadi zetu na imani zetu haswa kupitia masukuli watu wakayumbishwa tukasomeshwa masomo kama the origin of man mwanadamu ametokea wapi asili yake tukayumbishwa pale kaanza sokwe sokwe lenyewe limejitokea tokea tu alafu sokwe lika advance likawa lina magoya mwisho magoya yametoka haya yote haya nadharia hizi nadharia za ulimwengu kwamba kuna fikra huu ulimwengu ulikuwa tu ni kuna mlipuko ulitokea si ndio bwana nasomeshwa kula hasa form 5 zote hizi nadharia lengo lake ni kumfanya huyu mwanadamu asiamini juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala aone kama vile amejitokea kama vile wale komunisti wa Korea na kadha na watu hawaamini kabisa kama kuna adhari ya Allah kuna aliyoumba tukasomeshwa kuna natural power hii natural power ni nini au vitu vimetokea by nature zile by nature zile zote zile nadharia za kumfanya huyu mwanadamu asiwe na yakini na Allah na kesho akhir na utaona wasiokuwa na yakini hawafanyi ibada ukiwa na yakini kweli mimi nimeumbwa na kuna siku ya mwisho nitasimamishwa huwezi kuacha ibada sasa hii yakini ikipungua ndio unashaka shaka, shaka utambua wewe ibada tu ukenda ukimkuta huyo Allah sawa usipomkuta basi utakuwa na watu wengine wanaambua hivyo fanya unaona kama vile mtihani wa form 4 wajisomea tu kila sehemu ukikuta swali limekuja utajibu usipolikuta basi ushaongeza maarifa huko utakuwa na yakini na akhira hizi ni baadhi ya sifa zimetajwa hapa kuamini ghaib kusimamisha swala kutoa vile ulivyoruhusiwa na Allah kuamini Qur'ani kuamini vitabu vilivyopita sifa ya tano na sifa ya sita iliyotajwa hapa ni kuwa na yakini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 tabarak wa taala alladhina yunfiquna fi sarra ni wale wanaotoa wakati wa mambo mazuri biashara zimefunguka wadharana wakati wa matatizo kidogo bwana container limezuiliwa lakini pia watoa kidogo ushuru umepanda lakini pia watoa kidogo biashara zime drop lakini watoa ndio sifa yenye kumcha Allah wanatoa katika hali zote inaweza tofautiana kile kiwango cha kutoa wakati wa saraa mambo mazuri faida zimeongezeka waweza toa zaidi kiwango hicho dharra kidogo mambo yamebana basi toa kidogo lakini usiache kutoa sababu hiyo ndio sifa yenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfikuna fi sarra'i wadharra al ghayb tukisimaliza hizi aya zote ambazo tutakuwa tutaisoma katika maeneo manne tutakuja kutafuta zile aya au zile, zile sifa ambazo zinaingiliana alafu tutafanya majumuisho kama tutakuwa pamoja leo wengine mnasikiliza tu kama TV wenye kutoa kule kutoa pia kumetajwa na hapa kumetajwa hapa kumeongezewa sifa za kutoa wakati wote watakiwa utoe hii ni sifa yenye kumcha Allah kama wakati ule ukoweza kutoa milioni sadaka yako labda mwezi wa Ramadhani ikiwa ni ya wajibu ya zaka inategemea hiyo atakuwa utoe lazima lakini umeamua tu milioni hii nitatoa hii Ramadhani sadaka tu mustahaba kwa watu basi mambo yamebana waweza toa hata laki mbili kiusiache kutoa usiwe na ile kauli ya alhuququ kathira na watu bana mambo mengi na kuna watu mambo mengi na kujiombezea mambo yamebana ana sengine hajabana tu ile atakaa penye uchochoro sifa ikatajwa hapa nyingine walkadhimina alghaidha wenye kuzuia hasira chuki umeudhiwa lakini ukazuia nafsi yako ukaimiliki hukuzungumza mabaya wala hukutenda matendo ambayo ni mabaya weza kasirika kwa sababu ni sifa ya maumbile lakini baada ya kukasirika usifanye yasiyopendeza kuna watu wakikasirika wanatukana wafanya kazi tena kuna watu wanapenda sana kutukana watu mama zao illa mama hii ogopa utakwenda kuchukuliwa thawabu zako yaumal qiyama mtu muflis atakuja yaumal qiyama waqad shatama hadha amemtukana huyu wakadhafa hadha akamsingizia huyu usinifu wadharaba hadha kampiga huyu ukiwa na hasira himili laisa shadidu bisur'a inma shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab tumesema mtu hodari si yule anopenda kupambana hodari ni yule amemiliki nafsi yake anapokasirika walafina 'anil nas sifa nyingine Allah kaitaja wacha Mungu wanasamehe watu mtu kakuudhi unamsamehe wallahu yuhibbul muhsinin na Allah anawapenda wenye kufanya ihsan walladhina idha fa'alu fahisha na wale ambao wakifanya fahisha uchafu wa zinaa uchafu wa liwat au machafu mengine au dhalamu au mfusau au wakadhulumu nafsi zao kwa kutenda dhambi yoyote dhakarullah sifa yao inaanza hapa si kwa maana kufanya dhambi ndio uchamungu Mungu hapa tunaonyesha kwamba wacha Mungu wanaweza kuteleza wanaweza kuidhulumu nafsi zao wanaweza kufanya dhambi lakini kwa sababu ni wacha Mungu wakikosea tu dhakarullah wanamkumbuka nani Allah fastaghfaru li dhunubihim sifa inofuata wanamuomba msamaha Allah waman yaghfiru dhunuba illa Allah na hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah sifa nyingine walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun wenye kumcha Allah hawaendelei na yale madhambi huku wakijua kuwa hii ni dhambi utaona kwenye aya hii zimetajwa sifa tatu hapa wakifanya machafu wenye kumcha Allah wana sifa tatu wanamkumbuka Allah mimi nimeumbwa na hii ni dhambi anamkumbuka Allah sifa ya kwanza sifa ya pili anamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya tatu haendelei na madhambi hizi zimekwisha hapa zile sita hapa pana moja ya kutoa ya pili kuzuia hasira ya tatu kusamehe alafu pana tatu zapatikana kwenye aya iliyofuata jumla pia sita ukijiona baada ya ramadhani we waendelea na madhambi ya uzinifu ya uongo ya kusengenya basi ujue hii ramadhani hukunufaika sababu sifa za wenye kumcha Allah hawaendelei na madhambi baada ya kujua hayo ni madhambi na katika madhambi ni kuacha swala ukiona baada ya ramadhani waacha swala wewe hujafaidika ila la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wewe hii la'allakum tattaqun kwako haikupatikana kwa utapitwa na ramadhani inawezekana nyingi kuna watu wamefunga ramadhani 60 hapa au 50 mtume wetu kafunga ramadhani 9 Hizi kuna watu toka wabaleghe mpaka leo kashafunga Ramadhani 30 lakini bado muongo, bado anakula riba, bado asengenya, bado swala zake za matata, bado atukana wafanyakazi, bado kadhi zile sifa ambazo za kinzana na kumcha Allah. Yeye anazo maisha yote na kila mwezi afunga au kila mwaka afunga. Ukifika Ramadhani afunga. Utaishia hapa leo. Tutakuja kusiona sifa nyingine katika kauli yake Allah, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq katika suratu al baqara na katika suratu al-imran qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum alladhina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar mpaka mwisho aya inofuata ya tatu yake kwa leo tumesoma baqara na imran afikisha tarudi tena baqara na imran alafu tafanya majumuisho hizi sifa alafu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na sifa hizi ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka